klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību profanktitāte. Labvakar, darbie rādījumi, arī Latvijas klausītāji. Ir otrdiena, pulkstenis drusku pāri astoņiem vakarā. Un, uh, Jau desmito sezonu šajā laikā, kā ierasts, kustība prosanktitāte un redzījums vairāk, tālāk, dziļāk. Šodien studijā būs Signe, Ieva, Rīta. Un um, jā, mēs um, atpūtušās pēc vasaras sezonas, uzņēmuši spēku un enerģiju. Uh, turpināsim uh, eksplodēt arī rādījumu arī Latvijas studijā, kā mēs to darījām iepriekš ar um, eksplozīvo evaņģēliju. Kas ir eksplozīvais evaņģēlijs? Tā ir um, mūsu kustības uh, prosanktitāte dibinātāja Guljermo Džakvintas radīta metode, kas ļauj um, un palīdz pārdomāt uh, Dievu vārdu un uh, saprast, kā Dievs katru no mums uzrunā personīgi. Un Jā, jo eh, kustības dibinātājs mēdz teikt, ka eh, būsim cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis vienkārši izlasa un aizmirst par to. Eh, metodē ir trīs soļi. Ir mīlestības skatiens, gudrības apgūšana un pravietiskais norādījums. Visus šos soļus pārdomāsim raidījuma laikā, bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Thank you lai tava žēlastība apņem mūs. brīnišķīgais maigums. Nāc un apgaismo savu tautu, un tava dēla krusta asinis e, pieņem visus piedošanas apskāvienos. Apgaismo tos, kas ir tumsā un šaubās, un ved viņus uz patiesības un miera ostu. Uzticīgā jaunava, dari mūs paklausīgus vārda mācekļus, izsauc kopā ar mums garu, lai viņš nolaižas un atjaunotu zemes virsmu. Lai tava žēlastība apņem mūs, svētais gars, lai mūsu sirdis lūk, lai tava žēlastība apņem mūs, svētais gars, lai mūsu iznāk. Tagad um, klausīsimies Dievu vārdu. Un kā alaž, um, dargi klausītāji, mēs aicinam arī jūs būt kopā ar mums un uh, dalīties savās pārdomās, kā Dieva vārds uzrunā jūs. Mēs um, savā raidījumā pārdomājam jau svētdienas evaņģēlī, no vienas puses, lai sagatavotos jau svētdienai, bet no otras Mēs zinām, ka Dieva vārds mūs katru dienu var uzrunāt savādāk un savādākā veidā un atklāties ar citu vārdu un citu domu, kas, kas tur būtu tieši priekš mums. Un tātad šodien mēs lasīsim Svētā Mārka evaņģēlija 7. nodaļas 31. līdz 37. pāntu. Un droši uh, Ja jums ir eh, pārdomas par šo vārdu, ja jūs kāds vārds uzrunā, tad eh, droši rakstiet mums īziņas, telefons īziņām 266 77 272, un eh, droši jā, uzrakstiet kāds vārds jūs uzrunā, varbūt īsi kāpēc, un, un ļausim, jā, Dievam būt klātesošam un mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Marks. Jēzus izgājis no tiras robežām, caur Sidonu nonāca pie Galilejas ezera, pāriedams dekapolis apvidu, un pie viņa atveda kurulmēmo un lūdza, lai viņš tam uzliek roku. Paņēmis to saurup no ļaudīm, Jēzus ielika savus pirkstus viņa ausīs un ar siekalām aizskāra viņa mēli, un paskatījies uz debesīm nopūtās un sacīja viņam – efata, kas nozīmē atveries – un tūdaļ atvērās viņa ausis un atraisījās viņa mēles saišķis, un viņš varēja pareizi runāt. Jēzus viņiem pavēlēja nevienam par to nekā neteikt, bet jo vairāk viņš liedza, jo dedzīgāk viņi par to sludināja, un jo vairāk brīnījās, sacīdami, viņš visu labu ir darījis, kurlmēmiem viņš dod dzirdi un mēmiem valodu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristu! um, eksplozīvā evaņģēlīja pirmais solis ir mīlestības skatiens. Mēs uzlūkojam um, lasīto vārdu ar mīlestību un um, sadzirdam uh, sirdīs, kas ir tieši tas vārds, kas um, personīgi mani šodien uzrunā no lasītā fragmenta. Tas var būt vārds vai teikums, bet kaut kas, kas uh, īpaši izceļās. Um, Ieva, kādu vārdu šodien uzrunāja tevi? Mani uzrunāja šīs uh, divas frāzes – Tūdaļ atvērās viņa ausis, un viņš varēja pareizi runāt. Paldies! Eh, Rīta, kādu vārdu šodien uzrunāja tevi? Mani uzrunāja, ka Jēzus izgājis no tīras robežām, caur sinodu tālāk pierēdams dekapoles ap vidu, efata atverjies, viņš visu labi ir darījis. Paldies! Eh, Man šodien uzrunāja vārdi – uzliek roku, un jo vairāk viņš liedza, jo dedzīgāk viņi par to sludināja. Atgādīju, dārgie klausītāji, ka mēs eh, gribētu dzirdēt arī kādu vārdu uzrunā jūs. Telefons īziņām 266 772 72. Droši padalieties un, eh, lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesma. Lai es klausytų tavus vardus, ais karmanų meli, lai es liūdinatų tavo mylestybų. Efata, atvergės efata, atvergės efata, atvergės. Jēzu tu visu labi esi darījis, un mēs tevi slavējam. Jēzu tu darīji brīnumus, un mēs tev pateicamies. Jēzu tu mūs mīli, un mēs tev sekojam. Tēvs, Fatā, atveri atvergies efata, atvergies efata. Turpināsim ar eksplozīvā evaņģēlīja otro soli, kas ir gudrības apgūšana. Kad mēs eh, tīri individuāli pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds eh, un kāpēc tieši šodien man ir uzrunājis, un varbūt kas ir tas, ko es eh, jūtu, ko Dievs man šodien īpaši grib pateikt. Eh, rīta, varbūt sāksim ar tevi. Tad, kad es lasīju eh, šo fragmentu un eh, arī lai sagatavot priekš svedienam lasījumiem, man uzrunāja, ka Jēzus izgājis no tīras robežām caur Sidonu, nonāca pie Galilejas ezera, pāriedams dekāpoles apvīdu. Un uh, Un es tā man uzrunāja, jo es zināju, ka e, tīras robežām Sidonu un Dekāpoli e, Jēzus laika tā bija visi pagānu e, rajonas, pagānu, pagānu tautu zivoja tajās vietas. Un mēs zinām, ka Jēzus atnāca, lai e, atpestīt e, e, Izraela tautu, e, E, tautu, ka bija izvēlēta, mm, tāpat kā mēs lasījām arī vecā derībā. Bet ir ļoti nozīmīgi, jo tiešām šajās vietās Jēzus darīja trīs brīnumi. E, mēs atceramies, e, tas cilvēks, kas bija ar, kur, bija, kur dzīvoja Sātans, un tad viņš atbrīvoja viņu no Sātāna. Un tas jivjiet kam bija e, mejtene kas e, bija li tislima u vin xarituha e, zjedin ħajja. Un atkal Jezus xejt. Un espressio kapejt tiexam Jezus għaja arv jentalak no kur tada zvietas kur dzivoja ebreju tautu. Un vinx tiexam taja zvietas. Ehm, darīja šī brīnumi. Un eh, es pēc tam eh, atradīju pats eh, atbild, atbilde tiešām šajā fragmentā. Jo kad Jēzus darīja to, šo brīnumu, šis cilvēks, kā nedzirdēja, un pēc tam Jēzus dziedināja viņu. Un cilvēki ka bija apkārt, arī ja Jēzus sacīja, nedrīkst to teikt, bet viņi turpināja sludināt. To mums atgādina, kad Jēzus pēc savu nāvi uz krustu un augšām cēlās, um, viņš sūtīja apustūļiem, lai sludinātu evangēliju visā pasaulē. Tad tā nozīmē, ka Jēzus gribēja jau parādīt, ka Jēzus ir pestītājs, priekš visiem, ne tikai priekš ebreji, ebrejiem, bet arī priekš pagāniem, tad priekš visiem. Un tad mani jūti izrunāja, jo kad mēs vienmēr eh, kontemplēsim Kristu, es skatos uz krustu, es zinu, ka Jēzus ir pasaules pestītājs. Um, protams, arī visi tā žesti, ka Jēzus darīja, Ehm, ehm, ir tie ġesti kā arī e, tiešām šis vietas pagānu, e, kur dzīvoja pagāniem, viņi arī darīja šis žesti, lai dziedinātu cilvēkiem. Un Jēzus darīja tie paši žesti, lai paradītu, kā viņš atnāca priekš visiem. Um, un, protams, uh, tā efata un atveries mēs zinām, kā tā arī atgadina mums mūsu kristības sakraments, jo kad mēs esam kristīti, e, priesteris e, ielikt uz mūsu ausis arī ar e, hrizmu, ar svēto eļu krustu, lai mūsu ausis, mūsu mūte, mūsu e, galvu, visu mūsu ķermeni ir atbrīvot no uh, pirmā grēka, ir atbrīvot no sātana, un mēs kļūsim tiešām dieva bērni. Tad uh, arī šis eh, brīnums atgādina mums, lai atjaunot mūsu kristības sakramentu, ka mēs esam dieva bērni. To nozīmē, ka katru dienu es esmu aicināt klausīties dieva, eh, dieva vārdi um, dieva balsi, kad es lūdzos. Un tas ir ļoti svarīgi, jo, ja es to darīšu, ja es atveros manas ausis un atļauju Jēzus uzrunā manī, tā jau ir liels brīnums mana dzīve. Un tā ir eksplozīvais evaņģēlis, ko mēs dzīvojam. Tad, kad es lasu šo fragmentu, es pēc tam varu teikt, ka visi to sacīja, viņš visu labi ir darījis. Un mēs to varam teikt katru dienu, kad mēs e, vakarā pirms, kā mēs gulēsim, mums ir tā sirdsapziņa apmeklēšana, un mēs varam teikt, ka Jēzus visu labi ir darījis ar mani šodien un katru dienu. Paldies! Lielisks noslēgums! <laughs> <laughs> Ieva, eh, varbūt eh, tev ir savs komentārs par saviem vārdiem un pārdomas. Eh, jā, es tad izvēlējos tos divus fragmentus, kas man tā ļoti aiztierās manā sirdī kad uh, pirmais no tiem bija tūdeļ atvērās viņā ausis, un otrs viņš varēja pareizi runāt. Un man šis, eh, šie divi fragmenti lika atcerēties tādu lietu, um, ko teica būtībā viens priesteris par to, ka uh, eh, interesanta lieta, ka mums ir divas ausis un mums ir tikai viena mute. Un tas varētu liecināt par to, ka nu, nekas netiek darīts tāpat vien, mēs neesam radīti tāpat vien, nu, vis, visas mūsu, viss tas, no kā mēs sastāvam. Un līdz ar to iespējams, ka mums ir divreiz vairāk jāklausās un vien, tā kā nekā, nu, nekā jārunā. Un tad tas, es atcerējos šo lietu. Un, un, un, un, un, un tiešām arī pirmās arī tika dziedinātas šīs austiņas, un tikai pēc tam tika eh, šis mēlis saišķis, kā tur bija minēts, apsardzes rakstos, ja, kad viņš tā kā eh, atraisījās, ja, un cilvēks varēja pareizi runāt. Uh, Eh, nu, tad es padomāju, ka kaut kas tiešām varētu vairāk klausīties un mazāk runāt. Jo, un, un par to klausīšanos, kad pirmais, kas nāk parasti prātā, ir tas, nu, citus klausīties, jā, ieklausīties citos un, un tā, bet eh, klausīties jau var pirmām kārtām Dievu, protams, jā, ko viņš mums pasaka ikdienā, jā, ka mūsu lūkšanu eh, reizēs jau ne tikai, jo, jo, jo mēs, mēs varam viņu sadzirdēt jebkuru un jebkuru, jebkuru mirkli, tad, protams, citus un vēl arī sevī, ieklausīties sevī, tas taču arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Eh, un tad es arī padomāju, ka eh, arī tā pareiza, tieši pareiza runāšana, ja, jeb, jeb runāt pareizi, būtu arī tas, ko, ko es ļoti, ļoti vēlētos, jo eh, nu, pat esmu kā skolotāja, ja, skolotāja profesijā tas ir ļoti svarīgi, ģimenē tas ir ļoti svarīgi runāt pareizos vārdus saviem bērniem, saviem tuviniekiem, savam vīram, citiem. Un, un, un būtībā jebkurā profesijā vai kādā citā lietā, kur mēs saskaramies ar cilvēku, ja, kad, taču nav, nu, nav jau jārunā vispēc kārtas, ir jāsaka pareizi, pareizas lietas, jā, parei, nu, pareizi ir jāizsaka tā doma. Un es tiešām domāju, ka šis, nu, tas vienmēr būs tas, kas trūks visādā gadījumā man. Un, un, un, Un, tieši, un eh, saistībā ar šajā sakarā vēlējos arī apsveikt visus skolotājus, bērnu dārza audzinātājus, skolas direktorus, citus skolas darbiniekus un skolēnus ar jaunām mācību gadu sākšanos, jo tik tiešām izskatās, ka tas, šī rakstu vieta ir tieši speciāli priekš mums. Eh, un, eh, un tiešām paldies Ritai par šīm pārdomām, jo es, es tiešām, mm, ja, ja tiešām ir tā, ka mums kristību laikā ar krustazīmē, nu, uzliktu šo krustazīmi gan arī uz ausīm, gan uz noteikti uz sirdsezi, jāzina, jā, uz galvas un, un citur. Nu, tā tiešām, lai, lai svētītu šīs visas, visas mūsu šīs ķermeņa daļas, tad, nu, lai tās visas būtu tiešām dievam veltītas, tad es domāju, ka eh, nav nemaz tā mm, slikta doma atjaunot šo te, uh, sakramenta žēlastības, jo es vienkārši esmu dzirdējusi par to, ka arī uh, laulātajiem, ka viņi var lūgt dievam atjaunot viņa, uh, tā sakot, laulību, laulību laikā doto žēlastības, jā, ka tas ir pat ļoti svarīgi, jo, nu, mēs kaut, kaut kas mums piemirstās, ka, piemirstās, ko mēs esam solījuši, izdarījuši, kas, kas vispār kādus pienākumus mums ir. Mēs esam paši sev, un arī Dievs mums ir uzlicis caur šo, šo sakramentu. Un līdz ar to, ka jā, ja, ja tiešām šī ir lo, ļoti laba doma, kad varētu pat mēs vienkārši ikdienā pārmest šo krustazīmi kaut vai pāri šīm austiņām, pāri savai mutei, un tā sakot, tiešām lūgu Dievam, kad nu, dāvā šīs nepieciešamās žēlstības, lai, lai mēs spējam pareizi sadzirdēt visus, ko es minēju, gan Dievu, gan citus, gan sevi pašu, gan arī pareizi pēc tam arī runāt jā, to, to, kas ir tiešām cilvēkiem ir vajadzīgs. Lūk, tādas bija mans pārdoms. Superīgi. Ko tad, lai es tev vēl piekomentēju? <laughs> es, um, vārdi, kas eh, varbūt atšķīrās no, no tiem, ko, ko jūs jau minējāt, man ļoti uzrunāja tas, kad, um, kad Jēzus um, uzliek roku un, um, un paņēmis uh, saurup šo te, šo te vīru, uh, tā kā nos no visiem, un man liekas, tas ir tāds, tā ļoti uzreiz īpaši un, eh, un tā intīmi, man liekas, nu vispār arī pats, nu tā kā pieskāriens, man liekas, tas tāds kā žests, ir, ir daudz, daudz svarīgāks nekā varbūt arī tie vārdi, ko, ko mēs sakam, un tad es arī aizdomājos par to, cik ļoti Eh, varbūt, ja ar vārdiem es saku, bet eh, cik ļoti varbūt eh, vajadzētu arī samīļot savus mīļos un, un cik ļoti tiešām vērtīgs ir šis pieskāriens, jo mums, mums arī bija jābūt bērē šovasar un, un, un, tas, un tas pēdējais pieskāriens, man liekas, nu ir kaut kas, kaut kas liels tajā visā, kad uh, ka tu vari neteikt neko, bet, eh, bet vienkārši būt, eh, citreiz būt blakus un, eh, un uzlikt roku. Un, jā, tas man liekas, tas man tā liek aizdomāties. Un, un jā, arī tas, kad, kad Jēzus tā kā šo te kurlbāmo cilvēku paņēma nos no visiem, bet, un pateici, kad, nu, tu tā kā nesaki nevienam, uh, bet, eh, bet tas prieks un, un tā laime ir tik liela, kad eh, jo vairāk viņš, nu, jo vairāk jēžas aizliedz, jo, jo man patīk kā rakstīts, jo dedzīgāk par, viņi par to sludināja, un, eh, un tas atkal ir tāds, kad cik ļoti, cik ļoti, es tā iedomājos, cik ļoti šis te vīrs bija tajā brīdī priecīgs, un nu, priecīgs droši vien nav tas īstais vārds, bet uh, cik ļoti laimīgs, un, uh, un tad es arī aizdomājos par to, par ko, ko, kas ir tās lietas, ko mēs uh, mūsdienās sludinam, un, un, uh, un vai mēs vispār kaut ko sludinam, vai, uh, vai mēs tikai uh, spiežam laikus un, uh, un kaut ko šērojam, bet uh, vai arī mēs uh, dodam kaut kādu pienesumu uh, no sevis. Un uh, citreiz varbūt liekas, ka, uh, nu, ka tā mana ziņa vai mana tā vēsts uh, vai tā doma vai, vai tā ideja, kas man ir, ir, uh, ir maziņa, bet, uh, bet varbūt, ja tu izstāstīsi, tad uh, atradīsies vēl kādi domājošie līdzīgi un uh, tava mazā doma varbūt uh, ļoti, ļoti liela un uh, ļoti vērtīga. Tā kā, jā, tās ir mans pārdomas, es domājos par, par pieskārienu un par eh, labām domām šodien. Bet ar to viss nebeidzās, jo mums ir arī kaut kas jāpadara. <laughs> Nav tā, ka uh, eksplozīvais evaņģēlijs ir tikai par pārunāšanu, jo, kā jau es teicu raidījuma sākumā, tad uh, kustības dibinātājs, radot metodu eksplozīvais evaņģēlijs, uzsvēra tieši to, kad būsim cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis tikai izlasa un aizmirst par to. Un tad mums ir eksplozīvie evaņģēlija arī trešais solis, kas ir pravietiskais norādījums. Kad mēs apņemamies um, kaut kādas mazas lietiņas savā dzīvē izmainīt, lai uh, dzirdētu, lai dzīvotu to vārdu, kas mūs šodien uzrunāja. Ieva, kāda būs tava apņemšanās? Nu, mana apņemšanās tiešām būs uh, lūgties vairāk tiešā, uh, nu, par to, kad lai es uh, pareizi un vispār sadzirdu citus, nu, citus, gan Dievu, gan citus, gan arī pati sevi, uh, un, un arī, lai pareizāk runātu. Un, starp citu, es arī ikdienā, ja man tiešām ir kādas, nu, svarīga saruna gaidām, es, es tā kā, tā kā misas laikā es pārmetu krustazīmi par muti, par, par, par, par, arī par prātu savu, jā, tas sakot par galvu, par, par sirdi, un tagad zināšu, ka varēs pārmest krustazīmi arī par ausīm. <laughs> Tas ir, vērt, ir vērtīga šī, šī ideja, doma. Nu, un tad man patīk arī tas, kad, eh, kad eh, tas eh, dot pienesumu no sevis, ja, kā teica Signe, ja, kad nu, vairāk ieklausīties, tiešām, kad ne, ne tik daudz, daudz runāt, kā vairāk klausīties otrā, jo ļoti bieži cilvēkam nav varbūt pat vajadzīgs, ka, lai mēs kaut ko izdarām, kā mēs, lai mēs vienkārši viņu pasēžam, uzliekam roku uz viņa rokas un paklausamies. Tas jau arī ir ļoti svarīgi. Nu, tad mēģināšu to arī tā darīt, ja kaut ko no sevis tā kā dot citiem, jā, vairāk nekā pati sev. <laughs> Paldies. Rīta, kāda būs tava apņemšanās? E, mani arī uzrunāja to, kā arī Signe teica, ka e, tie žesti, kā Jēzus darīja ar kur eh, mēmu, e, bija tā, tik int, intimi tie žesti. Un tā ir pareizi, un tad eh, šajā nedēļā es e, atļauju Jēzu arvien vairāk e, pazīt mana intimitāte. E, nozīmē, ka atļauj Jēzu iet dziļumā manā dzīvē. Un ja es to atļauju, arvien vairāk e, es, mm, viņš man pārveido, viņš pārveido manā dzīvē. Un tikai tā ir tā atslēga, lai iet arvien vairāk uz vetuma ceļā. Paldies! Es ceru, ka jums izdosies. <laughs> Jums noteikti izdosies. Kāda cerība ar cerību jau te nepietiek, ir jāstrādā. Eh, mana apņemšanās un eh, tās pārdomas, kas man ir, eh, saistās ar visu par to, ko mēs runājām. Un, un tas, ko es apņemos darīt, ir atvērties un, un ļaut Dievam pieskārties. Um, jā, tā kā sadzirdēt un sajust uh, Dievu pieskārienu savā ikdienā. Ne tikai tad, kad uh, tu esi baznīcā un uh, viss ir ļoti koncentrēti <laughs> un, un, uh, un tev ir uh, ļoti viegli uh, sajust un, uh, un būt, bet, uh, bet tieši ikdienā, jā, no rīta pirms, uh, pirms visas steigas un, uh, un vakarā pateicoties tiešām, jā, atvērties un uh, un ļaut uh, Dievam man pieskārties. Tās būs manas pārdomas. Jā, tas um, šovakar no mums um, viss. Mēs um, pateicamies um, Radio Marija Latvija par šo iespēju jau desmito sezonu būt šeit runāt ar jums, dārgie klausītāji, un, un ir pateicoties arī jums, klausītāji, ka jūs esat ar mums un novērtējat arī mūsu raidījumu. Uh, un uh, viss tās eh, tie labie vārdi, ko mēs eh, dzirdam, tas, tas tiešām iedvesmo un, uh, un dod spēku darīt un turpināt to darīt. Mēs pateicamies arī par, par jūsu ziedojumiem rādījumā arī Latvija, jo, jo rādio var pastāvēt tikai pateicoties klausītāju ziedojumiem, un arī tāpēc mūsu raidījums var būt un skanēt um, Tā kā paldies, un mēs aicinam arī turpināt atbalstīt Radio Mariju Latvija uzturēšanu un, eh, un tiešām vai nu tas būtu ar ziedojumu vai ar lūkšanu, bet eh, būt un eh, palīdzēt. Reklāmas pausi no mums, trešdienas mums ir jauniešu dienas, mēs atsākam jauniešu vakarus kustībā pro sanktitāte, mm, pulkstēnis 18.30 Republikas laukumā 3. Ja ir eh, jautājumi, droši meklējiet mūsu Facebookā kustība prosanktitāte vai arī mājaslapā prosanktitāte.lv. Eh, droši rakstiet, nāciet ciemos. Mums ir dažas, es varu pastāstīt, kāda mums ir plāni nākošajā gadā, Rita. Jā, vēl. <laughs> mēs ļoti cītīgi gatavosimies jubilēs gadam un mēs brauksim eh, uz Romu Eh, tā kā var, brauk, var nākt pie mums un, eh, un plānot un piedalīties eh, šajā jubilēs braucienā uz Romu. Tā kā arī par to, ja kādam ir, inform, ir interese, droši meklējiet, rakstiet un, un būs riktīgi forši. Tā kā, jā, būs, es, es ticu, ka šī sezona būs ļoti jaudīga, uh, gan skolniekiem, gan studentiem, gan skolotājiem, gan uh, tiem, kas klausās, gan tiem, kas māca. Un, uh, un jā, pateiksimies. Un, uh, kungs Jēzu, atver mūsu ausis, lai uzmanīgi klausītos tavā vārdā. Dari mūsu sirdis brīvas, lai mēs spētu atšķirt balsis, kas nāk no tevis, nevis no pasaules. Atver mūsu prātus, lai saprastu tavu gribu. Atver mūsu acis, lai ieraudzītu tavu skaistumu dabā un žēlstības dzīvē. Atver mūsu ausis, lai dzirdētu un īstenot tavu vārdu, kas mūs glābj un svētī. Paldies, ka šovakar bijāt kopā ar mums. Šodien studijā bija Signe, Ieva, Rītam. Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau pēc nedēļas.